на розлогому березі затоки. Вітер дужим подихом підхопив полум'я, закрутив, роздмухав, і з безмежних морських просторів насувалася буря, безугавне гуготіння, шалений посвист долинали звідти. Понад самими хвилями спалахували блискавиці, тобилися морські боги і посланці морку та смерті. Проста людина не має права втручатись у цей велетенський і руйнівний двобій, мусить знайти собі якусь затишну місцинку, хоч сякий такий прихисток і перечекати. Ольг звик до зневіснілості моря, змалку призвичаювалися слух, тіло до його грізної непереборної сили. Стіни їхнього хутора щороку восени навесні тремтіла під ударами штормових вітрів, а брили каменя біліли від морської солі. Кілька разів випадало йому потрапити до лабиті в бурі, але заступали його боги і вислизав неушкоджений. Та цього разу тривожне перечуття не давало спокою, поки, напружуючись з останніх сил, відтягували човни помилки воді до берега, Ярра поводився спокійно тільки стогнав стиха. Мун, схилившись над ним, підтримував йому голову. Та ось що вони припнули до дерев грубими мотузками. Хвилі заходились їх кидати на берег, потім тягнути назад, хлюпала через борт вода, яка сичала і біло світилась у пітьмі. А яр раптом заворушився намагаючись підвестись, почав хапати розкритим ротом повітря, яке вітер забирав від нього. Потім вигнувся всім тілом. З його грудей вихопився скрик, дуже жалібний, пробивши ревищі бурі. Той звук досяг Ольга, який готував для свого брата м'яку схованку на березі серед сосен. Він побіг до човна кольчуга що листіла на ньому, мов сипався залізний дощ. Довгий меч гупав по ногах, а серце зробилося маленьким і немічним, бо затиснув його холодними пальцями бог смерті. Кілька разів намагався перелізти через високий борт, але хвилі відривали його пальці від слизьких дощок. Тоді гукнув до Моня. Неси його сюди, швидше рабе. І стільки люті і знавіснілості було в його голосі, що Монь одразу ж підкорився. Йому було незручно піднімати тіло ярри, бо спалі руки не мали вже колишньої сили, та ще й днище човна вислизало з під ніг. Нарешті вдалося закинути тіло на плечі, і він майже поповзом подався до Ольга, палаючи очі, якого то визирали з-за човна, то зникали ланцюг не пустив Моня до борту, тому Ольф вхопив тіло мертвого брата лише за руки і потягнув до себе. Якийсь час тіло ярра розгойдувалось між ним і моном, поки раб, дочекавшись, коли хвиля підійме човен, не перекинув його за борт. Від цього ланцюг напнувся, боляче вивернув ногу, а наступної миті потягнув моня до щогли. Ольг виніс тіло брата на берег, поклав на мокрий пісок, нахилився над ним. Щось схоже на ридання струснуло його широкі плечі. Поховали ярра тієї ж ночі, на руч викопали між соснами яму, збили подобу човна, щоб йому зручно і затишно було пливти в царство мертвих. Потім засипали камінням і прилою землею. Вдарили в щити, звук яких поглинули в вихорі бурі. Ольг довго сидів біля могили, заціпенілий, незворушний, тільки важко дихав. Коли ж воїни вже лаштувались до відпочинку, з'явився в тремтливому світлі вогнищ, гукнув, щоб зо два десятки їх приготувалися до бою. Це не викликало ні здивування, ні невдоволення. Звичай велів.